¿Con quién estaremos conversando? Snake, el veneno letal. Snake, ¿qué edad tienes tú? Tengo 26. 26, 26 años. ¿Y a qué te dedicas? qué ¿En qué trabajas? ¿Y qué estás haciendo? ¿A nos viene, ¿Por qué nos viene a visitar aquí a la radio, básicamente? Bueno, en este momento estoy aquí presentando mi proyecto musical. Eh, llevo trabajando más o menos dos años en la música y decidí llevarlo más, más arriba. Entonces, ahora en este preciso momento estoy presentando mi música y espero que lo disfruten todos los auditores. Perfecto, te podría acercar para programar la música. Ok. Sería estupendo. Estamos con un joven acá de la comuna de Puente Alto que nos viene a presentar su, su trabajo y nosotros le vamos a dar la oportunidad de presentar su música. ¿Te parece, Coteo, no? Ah, que los jóvenes acá estén mostrando su música y él aquí ya va a mostrar su trabajo. Él es una especie de reggaetón romántico, eso es lo que tú tienes, ¿no? Exacto, un reggaetón romántico. Eh, me he enfocado mucho en eso, así que eh, yo creo que les va a gustar. Y ahí vamos con el primer tema que se llama Tus Besos. Vamos. Oscar DJ, la melodía de Venezuela, The Beat Maker. Cada vez que yo pienso en ti, se me olvida por completo el mundo. Un segundo demasiado intenso. Cuando toco tus labios lo siento. Y la verdad que ya no pienso en casi nada. Nada más que no sean tus besos. Te aseguro es como si se detuviera el tiempo. Oh, oh. Y la verdad que ya no pienso en casi nada. Nada más que no sean tus besos. Te aseguro es como si se detuviera el tiempo. Oh, oh me haces llegar a alucinar. Beso de tu boca y me pones a viajar. Tú me haces llegar a delirar. Por un beso tuyo. Tú me haces llegar a alucinar. Beso de tu boca y me pones a viajar. Tú me haces llegar a delirar. Por un beso tuyo. Por más que trato y trato de no pensar. Tus besos forman parte de mi nueva realidad más allá de lo normal. Tu boca me confunde en los sentidos al besar. Y cada vez que tus labios tocaba, podía sentir que tú me elevabas. Al más allá mi mente cuando te rozaba, podía sentir que del suelo despegaba. Tú me haces llegar a alucinar. Beso de tu boca y me pones a viajar. son mi anhelo. Oh, oh, oh ah, quiero besarte de nuevo. Y cada vez que me despierto, intento no olvidarme del momento. Acariciar tu pelo como besaba tu cuerpo. Lamentablemente esto sigue siendo un sueño. Quiero acercarme a ti y besarte por el cuello. Y cada vez que tus labios tocaban Cada vez que yo pienso en ti, se me olvida por completo el mundo. Un segundo demasiado intenso. Cuando toco tus labios lo siento. Y la verdad que ya no pienso en casi nada. Nada más que no sean tus besos. Te aseguro es como si se detuviera el tiempo. Oh, oh. Tú me haces llegar a alucinar. Eso de tu boca y me pones a viajar. Tú me haces llegar a ganas por un beso tuyo. No sabes las ganas que tengo de besarte, tocar tu cuerpo, mm, acariciarte, baby. Oye, no estamos jugando, yo soy la sangre real. High Street Quality Snake, el veneno letal. de la pauta, dale pues, tus besos, sentí tu cuerpo. Ahí estábamos escuchando el trabajo de Snake, el veneno letal. ¿Cómo se llamaba el tema que estábamos escuchando, Snake? Este tema se llama Tus besos. ¿Y ahora qué vamos a escuchar y qué vamos a compartir con la comunidad, con los amigos que nos escuchan? Este tema es para bailar, así que este tema se llama Se siente bien. Música, maestro. Vamos, ahí en Radio Puente Alto con Snake, el veneno letal. Oscar DJ, la innovación, la melodía de Venezuela. Se siente bien, se siente bien. Beatmaker. Te acercas, mujer, y me dejas besarte la piel. Besarte la, sangre real, el veneno letal. El veneno letal. Me provocas y me tocas. Se siente bien cuando te acercas. Y dime quién algo me enloqueció. Se, se siente bien cuando te acercas y dime quién lo que me te provoca. Te vuelves loca cuando rozo tu boca. Se siente bien cuando te acercas y dime quién lo que me te provoca. Te vuelves loca cuando te quito la ropa. Hey, Chori, vámonos a un lugar donde tú y yo nos podamos acariciar. No sabemos cuándo se nos dé otra vez. Vivamos una noche de romance, que no se haga tarde. Deja que la nota nos alcance. Baby, déjeme quitarle el traje, que pesa el equipaje. Desnuda quiero hacerle un homenaje. Na, estábamos compartiendo la música junto a este gran amigo que nos vino a visitar. ¿Qué te pareció estar acá en la radio, estimado? Eh, muy bien, eh, muy agradecido de la invitación y poder compartir la música con toda la gente de Puente Alto. O sea, eh, para mí es un gran placer. Yo nací en Puente Alto, así que estoy muy contento con este trabajo que estamos haciendo. ¿Con qué nos vamos a despedir, estimado? Bueno, lo voy a dejar con algo que ya es más reggaetón. Se llama Te Encontré. Gracias por venir y gracias por estar acá en la radio. Vamos con Te Encontré. Snake. ¿Cómo era el eslogan? Snake, el veneno letal. Forest. The Monster Trucks. La innovación. Cuánto tiempo caminando por el barrio, mujer, y no te vi. No te vi, no, no. Cuánto tiempo esperé que tú llegaras a mí, yo se lo pedí. Pero te encontré. Gente tantas te gustan vamos a recordar. Ahora que te tengo lo que voy a explicarle sin trucos, sin necesidad de tener que bajarle. Una estrella a tu corazón y ilusionarle. Se le embuste la promesa, los hechos si son reales. Pero tengo que confiarle sin darle más detalles. Con que mi se haya fabricado en la calle. No tiene que asustarle ni tampoco juzgarme. Pero si alguien le molesta, La nueve será que nada. Suerte para mí que no fue tarde. Cientos de feminas que me tiran, pero ninguna confiable. Ya a esta altura es difícil asociarse. Siempre está la duda que si pueden traicionarte. Las relaciones aquí y suele debilitarse por uno, dos o que quieren tu casa llevarse. Todo está en la mujer que si quieres dar el Pero por ti pongo las manos sin miedo a quemarme. Esto no es como de costumbre. Pero ahora les vengo a decir que he superado los niveles musicales. Snake, el veneno letal. ¿Cuánto tiempo caminando por el barrio, mujer? Y no te vi, no te vi, no, no. ¿Cuánto tiempo esperé que tú llegaras a mí? Yo se lo pedí. Pero te encontré, entre tantas te busqué. Me acerqué y no pude esto suena anormal. La melodía de Venezuela. Ahí estaba Snake, el veneno letal. Gracias por venir, muy amable, ha sido una linda presentación. Gracias Snake, que te vaya muy bien, ¿ah? Eh, muchas gracias por la invitación, yo estoy súper contento con todo esto, así que nos vemos para la próxima. Ahí estaba Snake, el veneno letal. escuchando buena música, 12 con 32 minutos, no recuerdos, la mañana, el día, 24 horas junto a ti, Radio Puente Alto. La música tema dona en verano, clásicos y especiales. La reina del pop, Into the Groove.